Быў той дзень утрапёны нелюдскім. Цягнуўся той дзень доўга. Раней на дварэ падмарожвала нават зусім было у кавалу ўсю грасе ваду. Нават снегам было пацярусіла трохі зверху. А гэта зноў пусціла, зноў цёпла стала мокра, У садах і агародах зелянілася сцябло пачарнелага на морозе зелля, барвенак, на градах і пад дрэвамі ў садах весела распаўзаўся па зямлі. Плакалі стрэхі, моцна пахлі на моклыя непілованыя дровы. У двары ў разгароджаным агародзе пад ігрушаю мокла расцярушаная саломом і нудна было юрку глядзець на яе горка было і крыўдна слёзы былі ўсе выплаканы твар быў ад іх чорны закарэлы шчырванню под вачыма нянавість да бацькі душыла яго ой гаворка тая з бацькам была ненавіднаю агіднаю гавары гэта ты ж чацінніка корпаўся. Юрка маўчаў: гавары на што шчацінь не браў. Чуючы такую жорсткасць бацькі ён сказаў: не гэта не я. А хто ж гэта тот мог лазіць? Я не ведаю, можа, ніхто. А дзе ж делася больш палавіны шчаціння? Не палавіна, а ўсяго трохі. І раптам адумаўшыся паправіўся, гэта вам здалося, шчаціне цэлае, гавары, Ей богушня я прызнаваўся сукен сын. Бацька паволі ўзяў за вуха і пакруціў датачка, гэта не я, брэшаш ты, каб я так жыў, што не гад я табе зараз покажу тады ты пазнаешь як красці а пасля таіцца я не таюся бо я не браў а вот зараз паглядзімо трымаючы яго за вуха бацька правою рукою распіразаў подпружку патрос ёю у яго перад тварам с крыкам зорожжа прызнавайся ваточка не я гэта калі прызнаешся дык менш буду біць не я батька павольна не спяшаючыся так як абівае аб калодку сноб жыта адвёў руку і свіснуў папругаю па целе скрозь палатняныя порткі папругаў востра прыстала ніжэй спіны ой я Я-ёй татачка! Бацька трымаў за каўнеры, не пакідаў хвастаць, выгінаючыся ва ўсе бакі, каб як вылузацца або ўхіліцца ад рэменя юрка енчым татачка не буду ніколі больш. Радасным голосам бацька зарога прызнаўся сукен сын, як дапякло, ад я ж цябе зараз садвучу як чапаць тое што да цябе не належыць я цябе навучу урвіитель паршывой гадзіна юрка калаціўся дрыжэў выгінаўся дзешчаць падзеў продал за колькі продал за восемь копеек говоры праўду каб я так жыў што за восемь дзе грошай я сабе ваксы купіў у ваксы яшчэ ваксы захацеў няма каб падзякаваў бацьку за новыя боты дык яшчэ ваксы смуроджа ты паршывы Татачка, я больш ніколі не буду, колькі буду жыць, ніколі не буду нават і ваксы купляць. Жартуеш гад. Матвеевы вочы гарэлі раптоўная звярэласцю, яму хацелася больш усё біць. Трымаючы ўсё за каўнер юрку, ён раптам закрычаў: « Дзе гэта ты порткі падраў, гавары! Юрка дрыжаў галасіў: Гавары зноў пачаў бедня не буду больцамі парваліця І з немым крыкам рвануўся, стукнуўся галавою бацьку ў жывот, вырваўся, і зразу кінуўся ўцякаць у агарод. Не бачыў ужо, дзе дзеўся бацька, не чуў нічога. Прабег цераз агарод, ускочыў цераз плот у суседні сад і, не могучы стрымаць моцнага плачу, выбег на вуліцу, прабег усю яе ў поперак і выбег на паплавы. У новых ботах, расшпіленым кажушку і без шапы. Вецер асушыў на твары яго слёзы. Ён паволі ішоў парыжэлымі паплавамі, плюхаў ботамі па вадзе моцна гаворачы чорт яго бяры з ботамі разам няхай пляжацца, няхай псуюцца, калі ён гэтакі разумны падла гэтая старая, няўдалая, здохлая, трасцы хваробы яму, удзе некалі ўміраць попросіць, каб дараваў. Ніколі, ніколі не дарую. Ён у мяне здохне, як сабака, та ты успомніць. Ён нарочна выбіраў, дзе больш вады, і з усіх сіл пляскаў ботамі адчуваў, як тонкі тавар прамок і холодзіць ногі. Так ішоў аж да самых далёкіх кустоў пад рэчкаю. Прыпыніўся на мокрым беразе, прайшоў трохі ўздоўж паўз рэчку. Вады на беразе не было, толькі макрэла з'едзена і збітая жывёлаю трава. Пакінуў гаварыць, пайшоў назад, голасна і роўна плачучы. І патроху адчуў, якая гэта вялікая салода для яго плакаць, якая вялікая салода ў тым, што баліць іныя збітае бацькам цела, а салода ад слёз і болю, бо быў слабым перад бацькам, бо не мог узяць над ім верх. Голасна всё плакаў. Пасля пачало шкада рабіцца новых спляжаных у вадзе ботул. Пацягнуў вышэй халявы, пайшоў сушэйшым месцам і ўжо хацелася яму захварэць цяжка мучыцца лежачы ў пасцелі і каб гэтая хвароба была якраз ад таго што бацька біў яго от он будзе ляжаць хворы пакутваць а бацька будзе ведаць што гэта ад яго збойства і будзе ўсё старацца як-небудзь загладзіць сваю вінаватасць. Але ён хворы будзе адварочвацца ад яго. Ніводнага слова не скажа яму. Пасыходзяцца людзі, будуць глядзець на ўсё гэта, бацька будзе стаять перад судом усіх. Усе будуць гаварыць пра яго зверскі учынак. Недалёка было да вечара, калі ён з'явіўся каля сваёй хаты. Ціха прайшоў паўзвесніцы, глянуў двор, пуста было і ціха. Тады ён стаў на прызбу і паглядзеў акно. Тры сястрычкі яго гулялі ў хаце, качалі па зямлі два пераспелыя гарбузы. Большая трымала ў руках міску, і нешта ела з яе вялікаю лыжкаю. Бацькі не было відаць. Ён ціха ўвайшоў у двор і пакінуў на ўсялякі выпадак адчыненымі весніцы. Пахла на дварэ карою і мокрым дрэвам, З двара глянуў яшчэ раз у акно бацькі не было увайшоў у сенцы і быў насуплены кожак адчыніў дзверы ў хату і запытаў дзе бацька Большая сястрычка адказала панёс шчацінне на место прадаваць выйшаў на двор сеў на бервяне пады грушаю слухаў як крычаць у агароде вераб'і як нудзіцца ў суседзяў у цяля. Раптам пачуў нехта застагнаў хляве і нечым застукаў, тады кінуўся ў хлеў, заскрыпеў дзвярыма і убачыў: Конь ляжаў на гнаі, вышчаранымі зубамі грыз ножку ад жолаба стагнаў і качаўся. Пярэдняя нага была падкуршана, ён полез под коня, помог яму выпрастаць нагу, аднак конь не устаў, Юрка закрычаў конь дохне И выскочыў с хлява, угледзеў на вуліцы Юліка барановича: Дядзечка, наш конь дохне. Баранович пайшоў за ім, увайшоў, хлеў, штурхануў каня ў жывот, Зайшоў з другого боку, прысеў, уперся ногою ў сцяну, плячом у коня каля спины і попяўся. Конь страсянуў галавою і пачаў подниматься, поднимаючыся разам з ім, Юлі гукаў яшчэ ну яшчэ ух разам. И помогши коню подняться. Это ян сынку, закаціўся быў. Калі бы у вас тут ну гной нероўна неяк, ну чаму ты гэтыя ямы ну на ну, на затохці ж гноем, а взяў бы сахорды, затахціў бы, вучыся гаспадарыць сынку і выйшаў на двор у заткнуў одну ноздру пальцам чмыхану другую и абцёршы нос пачаў глядзець на суседнюю страху перакрывать трэба згніла перавёў вочы далей па страсе а тут яшчэ воды чатыры будзе трымаць ваш як лебяда і мог пачалі расці як паўростала. Это будзе трымацца. Юрка падаў голас: Тут улетку нават трыкалі выжыта расло. Барнаеш не звярнуў увагі на гэтую заўвагу малога. Няўдала плюну, абцёр бараду рукавом падаўся на вуліцу. У воротах заўважыў кучу вераб'ёў, крыклівых, рухавых, прыпыніўся, залажыў пальцы ў рукавы, пачаў глядзець на іх, павольна усміхаючыся. Амбач, як жывецца. Недзе падлы схвацілі ў некага скарыта картоплі, дзяў будзь ліха ім. Хватаюць аж душа, то ешце ты и радостно расплыўся усмешкаю вот то ты які сыты жыў жы кап ты сдоха тупнул хвораю ногою и гукнул фур яравіров там пропали по той бок гумён несучы на твары павольную усмешку и Барановіч паглыбаў вуліцаю, разважаючы сам з сабою. Каб яно Бог дагаў згарэла было. На зіму бесчэгла застаўся. Спаткаў кума Вашыновіча, кум запытаў: « Што ты гаворыш? Гавару, што не ўдалося нідзе шчэгла злавіць. Няхай бы спяваў, І каноплі ёсць, еў бы ды спяваў. Летась, дык аж два шчыглы зімавалі ў мяне, спявалі ўсю зіму аж разлягаліся. Бывала чым-небудзь возьмеш ды пашаметчаш сухім зельнем або торбаю за ўсом. Ці жонка пачне пастель перасцілаць ды сінніком, да зашамечам. Дык яны, калі заціўкаюць ой, Ды калі заспяваюць, дык здаецца, хата раскідаецца. А гэта неяк не злавіў, А цяпер позна ўжо. Эй, што ж, Дякуй Богу, зіма на носе. Зіма адказаў кум. Дзе ты цяпер таго шчыгла зловіш? Чаму? Захацеўшы тымчасове можна, дзе? У мяне за гумном лопуху чорт ведае колькі зазімавала. Дык як усмаліць холод, Дык яны тымчасове паналятаюць ваўчкі кляваць. Можна будзе тады упляніць спару якую. Баранович зацікавіўся, Няўжо. О дзівак ты. Так жа і летась гэтае самае было. Хлопцы лавілі, бачыў ты, Кому змяніў гаворку. Ну, як Ганна, Праўда гэта што зараз развітаюцца з табою. Яшчэ як мае быць невядому. Это як Бог дасць. А я чуў, што каморнік зараз з'явіцца па яе. Ліст, кажуць, нейкі быў ад яго ці што, ну гавораць, Э, пісаў там нешта. То мусіць жа праўда, Праўда. Ну дай Божа, час добры, Дай Божа. Няхай сабе жывуць здаровенькі, слаўная дзяўчына Ганна, Э такая дзяўчыны адно пашукаць это дзяўчына а так яна удалая дзяўчына ды ён чалавек можна сказаць залаты ну здаецца ніштаваты не самае важнае што чыста жыць будуць Это не то, што ў гаспадарцы гной разбіваць або ў зямлі корпацца. Лягчэйшы хлеб смачна тымчасове з'есть і чыста можна сказаць сходзіць ты будуць неяк жа жыць раптам барановіч разлаваўся я на цябе браце нічога не скажу і нічога да цябе не маю але Што гэта ў людзей за мода ўмешвацца ў чужыя справы? от кроку не ступіш каб не было ўсім вядома а ну якое каму дело хто з кім жэніцца ці за каго замуж ідзе дык не все перагавораць усё перапытаюць да ўсяго дакапаюцца няма каб усякі глядзеў свайго як той казаў отво народ хоть ты яму кол на галаве чашыўся роўна ты яго не перайначыш цёмны народ у нас. Кум згадзіўся, это правильно. У нас тымчасове народ такі. Дзе што якое пачуюць? Дык адразу все разам як загавораць, як паднімуць гаворку. Усіх па костачках разбяруць, усіх апалошчуць. З нашым народам кашы тымчасове, не зварыш. Баранович уз'еўся, тымчасове, тымчасове, А сам ты які? А? Колькі ты плётак пусціў на маю ганну? Хто ж гэта, як не ты, що б паспытваеш ды усміхаешся ўвесь час хітра. Мусіць, думаючы, што гэта толькі каморніцкія жарты, а? Не кумок. Мая дачка не то што за каморніка. За каго хочаш можа пайсці. Я выхаваў яе як належыць. Я вучыў сваю дачку. Вашынович адказаў: Ахяяй, твоя дачка. Што ж ты там, ну што ж там твоя дачка? А чые дык не дочки? за губернатора можа сваю дачку выткнеш губернатары на тым свеце то можа можа <clears throat> заглал на камандуючага якога сваю дачку тымчасове усадзіш глядзі сябе і сваіх дачок я іх гляджу что мне тымчасове трэба дык чаго ж ты а, -а, -а ты чаго ты А прыкрыла мне ўся гэта музыка. Хто ж табе вінават? Каб хто яшчэ, а то яшчэ і ты ўсё на нейкія хітрыкі бярэшся, распытваеш, ну на чорта табе гэта. Дзе ж па-сваяцку гэта, а табе халера цябе ведае, што табе здаецца. Нічога мне не здаецца, а я гавару так, як яно ёсць і я гавару так, як яно тымчасове ёсць. Гаворыш ты. Пастаялі так адзін напроці аднаго, паглядзелі коса адзін аднаму ў твар і разышліся кожны ў свой бок. Назаўтра ж Сабастыяніха расказвала, что вашынович вельмі заядло посварыўся с барановичаму бо зайстросціць что барановичева дачка ідзе замуж за каморника а до да яго дачки ніхто нават и не сватается и дадавала что у Сварка пачалася за тое, што барановіч нібыта хацеў прысвоіць вашыновічавы дошки, якія яны на палавіну рэзалі летась. А калі суседкі пачалі сумнявацца, што ні барановіч, ні вашынович ніякіх дошчак у гэтыя гады, здаецца, не пілавалі, самастаяніха стала даводзіць, што гэта такія людзі, что не толькі дошки пілаваць, а яны табе што хочаш зробіць і ніхто нічога і ведаць не будзе. Пасля гэтага суседкі і нават не суседкі подумалі. Наўрад ці гэта была праўда, што вышынові з барановичам сварыліся. Мусіць гэта выдумала сабастыяніха, але нягледзячы на такую думку, Назаўтра яшчэ шпарчэй пайшла погаласка, што Вашынович з барановичам біліся за дзве старыя дошки, якія некалі Вашынович пазычыў у барановича і не хацеў аддаваць назад і больш усяго вінавацілі барановича, бо ён вельмі ж выявіў сваю нечалавечую зайздрасць. А Юрка ў той дзень доўга сядзеў на прызьбе. Балюча і горна было яму. Пасля пайшоў ён у двор, стаяў пад ігрушаю і нудна глядзеў на расцярушаную пад ёю салому. І не заўважыў, як бацька падышоў за гарода. Што сукенцын, таіш? Юрка адскочыў да весніцы, глядзеў адтуль на бацьку. Бацька яшчэ мармытнуў нешта і пайшоў сенцы. Юрка пайшоў да юзіка ў двор, сеў на непілованым дзераве ў падпаветцы сядзеў так і маўчаў. На змроку заўважыў яго там і падышоў да яго юзік. Чаго ты сядзіш тут? так сабе. Хадзі на вуліцу, не хачу, Чаму? Так. Юзік падышоў бліжэй. Чаму у цябе твар заплаканы, нічога. Скажы чаму? Тата біў. За што? За ваксу. Ну. Mm. А твой же тата сягоння прадаў шчэць і прапіў. Як ты ведаеш? На месте бачыў яго п'янага, бачыў, як ён і шчэць прадаваў, хлусіш, ей Богу, все бачылі. Юрка вылез з-пад паветкі, шмаргануў па твары рукавом, пайшоў на вуліцу. Юзік не пасмеў ісці за ім. Доўга стаяў Юрка на змрочнай вуліцы, глядзеў, як прабіваліся скрозь хмары ружовыя стужкі захаду і баяўся ісці у хату.